Ba, gure kandidatura eh, irabazteko, jakin behar da eh, gaur egun departamentu mailan ekologistarik ez da eta ekologisten ideiak zabaltzeko, obe dugu eh, autatua izan zentan ekologia aipatzen da eta berezik aipatzen da uteskunde hain zin, konturatzen den bezala. Aldiz, ez da ekologiaren kudeak eta ontolatzen departamentu mailan hor duan importantea da, hor hor hautatua izaita eta hortarako gure burua orkezan dugu. Ez da, ez da simbolikoa, batez ere hemen baiona uh, iriardian eta xantespritan, esker uh, boskatzen da, eta ekologisten bosak importanteak dira hemen. Gu eskertxara gira eta ekologistak. Orduan nahi dugu orkeztu eskertxaren ideiak eta ekologisten ideiak bai, noski, hau da, helburua dugu, eh, ba, irabazteko, eta gainera kudeak eta ezagutzen dugu. Ba, hemen eh, eskualeriko eh, berdeak, beste tokitan bezala, al, eh, sozial do gizartearen alternatiba bat da, noski, behar ditugu gauzatu hainbat proiektu sozialak, eh, bat ere, diakinez, gaur egun aplikatzen den politika eh, liberalista da, besterik ez, Macron uh, proiektua aurkezten derarik eta irekitzeko eh, saltokiak igandetan adibidez, noski uh, kontsumoa uh, edatzen ari da, lan kondizioak txartzen, eta ba, noski beste gizarte mota bat behar dugu. Eh? Lasaitasuna, ongi bizi, igandetan etxan egon, tranquil, edo mezara edo ez dakit nora joan, baina familian izan. Bora. Eta olako gauzak, eh, ba, gure gizartean,